لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يسود ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد زيست سوكا زهولا بريبادا أزريشنوم الله سبحانه وتعالى دونسيمو صلوات السلام na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, časne ashave i sve one koji ih slijede na putu istine do sudnjega dana. Na početku, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što je najavljeno, večerašnje predavanje posvetit ćemo jednom od prava, a to je pravo komšije. A prije nego počnemo govoriti o pravu komšije, treba spomenuti nekoliko napomena. Jedna od tih napomena jeste, cijenjena braćo i, pot, poštovani sestre, da li smo ikada razmišljali o ljepoti i potpunosti ove vjeri koja nije ostavila niti propustila ničije pravo, već je ova vjera potpuna i dala je svakom njegovo pravo Problem se vraća na nas jer smo zapostavili praktikovanje ove plemenite i potpune vjere. A kada bi ljudi praktikovali Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru onako kako je objavljena, sigurno bi živjeli sretno i sigurno na Dunjaluku, a to bi bio razlog njihovog uspjeha na budućem svijetu. Koliko je problema nastalo zbog nepoštovanja Allahovi subhanahu wa ta'ala granica. Ova vjera, cijena braćo i poštovane sestre, izgrađena je na dva velika temelja. Prvi od tih temelja je čovjekova veza sa njegovim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala, kroz ibadete koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Drugi temelj jeste čovjekova veza sa ostalim stvorenjima vidjet ćemo kada razmislimo da je vjera sve te stvari potanko pojasnila, pa sve do te mjeri da je mjera, da je vjera pojasnila čovjeku kako da se ponaša naspram svoje supruge, kako čovjek da se ponaša naspram svoje rodbine, kako da se ponaša naspram komšiluka, kako otac da se odnosi naspram svoje djeci, kako djeca da se odnose naspram svojih roditelja, Vjera je također regulisala prava supružnika, prava tima, odnos muslimana između se, odnos muslimana naspram onih ljudi koji nisu muslimani. Do te mjeri, braćo moja draga i cijenine sestre, da je vjera regulisala kako čovjek da se ponaša naspram životinja. Koliko je samo hadisa u kojim nam Boži poslanik sallallahu alihi wasallame govori o našem odnosu naspram životinja. Pa na primjer hadisi o tome kako čovjek da zakolje životinju. Čime će čovjek zaklati životinju? Koje životinje su zabranjene da se ubijaju? Koje su životinje naređeno da se ubijaju te životinje i mnogo toga drugog? Također, ovdje treba spomenuti jednu stvar kada govorimo o pravima, a to je da mnogo ljudi pogrešno svata ovu našu lijepu i potpunu vjeru, pa misli da je samo islam da čovjek obavlja pet vakata namaza i da je to sve što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zaista je to jedna velika greška i neispravno svatanje. Islam je vjera koja je došla kao program za cjelokupan ljudski život. Pa da se vratimo i da počnemo govoriti o našim večerašnjim predavanju, a to je zapostavljeno pravo, pravo komšija. Ovo pravo je pravo kojem je Islam posvetio mnogo pažnji. Zašto? Zato, braću moja draga i cijenjene sestre, zato što je insan u osnovi društveno biće. A šta to znači? To znači da čovjek u osnovi ne voli da živi sam, u izolaciji, već voli da živi sa narodom, među ljudima, što neminovno vodi do toga da ljudi stanuju jedni pored drugih. I kada vjera ne bi regulisala odnose između komšija, sigurno bi to bio jedan veliki propust. Kada pogledamo u ovo svjetske zakone, vidjet ćemo da nisu ni blizu onoga što Islam zagovara i traži kada je u pitanju pravo komšija. Vidjet ćemo da Islam uzdiže pravo komšije do te mjere da Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kada govori o pravima komšije to mnogo puta povezuje sa vjerovanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu kojeg je zabilježio imam Buharija i Muslim od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan neka ne uznemirava komšiju. Također hadis koji je zabilježio imam Buhari od Ebu Šurejha el Ka'bija da je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame cijenjena braćo i poštovane sestre poslušajte ovaj hadis hadis u kojem Boži poslanik sallallahu alihi wasallame objašnjava prava komšija. Hadis koji kada čuje vjerničko srce ne može, a da ne ustrepti od tog hadisa. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame tako mi Allaha ne vjeruje. Tako mi Allaha ne vjeruje. Tako mi Allaha ne vjeruje pa su prisutni ashabi kazali, ko je to, o Boži poslaniće, zaista je propao. Pa je rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, onaj od čijeg zla nisu sigurne njegove komšije. Zato, o ti koji uznemiravaš svoje komšije, zapitaj se gdje si naspram ovog hadisa u kojem Boži poslanik sallallahu alihi wasallame tri puta se kuni Allahum subhanahu wa ta'ala da onaj koji iznemirava komšije da nije vjernik. Ili poslušajmo sljedeći hadis kojeg je zabilježio imam Buharić od Aisha radijallahu ta'ala anha da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao nije prestao Džibrila alihi selam da mi oporučuje, oporučuje prava komšije sve dok nisam pomislio da će ga učiniti jednim od nasljednika. Ovaj hadis ima dva tumačenja. Jedno od njih je da komšija ima toliko velika prava da čovjek treba da se lijepo prema njime ponaša kao da je on jedan od rodbine, jedan od nasljednika, a drugi, znači komentar ovog hadisa jeste da komšija ima toliko velika prava da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam zaista pomislio da će biti on jedan od onih koji će imati svoga udjela u mirazu. Islamski učenjaci kada govore o granici komšiluka, ko je to komšija? šta to obuhvata riječ komšija, imaju različite stavove. Pa tako naći ćemo neki od islamskih učenjaka da su to ograničili sa 40 kuća sa svake strane čovjekovi. Neki su to pak ograničili da su to oni ljudi koji čuju poziv. Neki su to ograničili da su to ljudi koji klanjaju u istom džematu. Ali sigurno je jedna stvar, braćo moja draga i cijenine sestre, a to je da riječ komšija, ona je mnogo širijeg pojma nego što to mi shvatamo. Tako naći ćemo islamske učenjake kada pojašnjavaju riječ komšija da kažu da ona obuhvata čovjeka koji je naš komšija u kući, čovjek koji je komšija naš na pijaci, u lokalu, čovjek koji graniči s nama kada je u pitanju njiva. Čovjek čija kancelarija je uz našu kancelariju. Osoba koja sjedi sa nama u školskoj klupi. Osoba koja putuje sa nama. Sve tu islamski učenjaci ubrajaju u riječ komšija. Kada pogledamo u prava komšije, braćo moja draga, dovoljno nam je to da je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spomenuo dobročinstvo komšije. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Prijevod značenja ovog kuranskog ajeta bi bio Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi i siromašnim i komšijama bližnjim i komšijama daljim i drugovima i putnicima namjernicima i onima koji su u vašim posjedima. Allah zaista ne voli oni koji se ohole i koji se hvališu. U komentaru ovog kuranskog ajeta naći ćemo da islamski učenjaci su prokomentarisali riječi komšija bližnji i komšija daljnji sa mnogim tumačenjem, tumačenjima. Ali mi ćemo ovdje spomenuti jedno od najjačih, a to je mišljenje koje je zastupao ashab za kojeg je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu da ga poduči tumačenju Kur'ana, a to je Ibnu Abbas. Također ovog stava su bili Ikrime, Muđahid i El Qatade. Da se pod riječ bliži komšija misli da je to čovjek koji je komšija, a ujedno je i rođak. A pod riječ dalji komšija da se misli da je to čovjek koji je komšija, a nije rođak. Kada govorimo o vrstama komšije, islamski učenjaci su podijelili komšije na tri vrste. Pa tako ćemo naći da imamo komšije koje imaju kod svoga komšije tri prava. Naći ćemo komšije koji imaju dva prava kod svoga komšije. I na kraju naći ćemo komšiju koji ima jedno pravo kod svoga komšije. Ko je to komšija koji ima tri prava kod svoga komšije? To je čovjek koji stanuje u našem komšiluku, on je ujedno i naš rođak i on je musliman. Zbog toga ima ova tri prava, zato što je komšija, zato što je rođak i zato što je musliman. Komšija koji ima dva prava, to je čovjek koji stanuje u našem komšiluku, a on je musliman. Pa ima ta dva prava zato što je komšija i zato što je musliman. I čovjek koji ima jedno pravo kod svoga komšije, to je osoba koja stanuje blizu nas, a nije musliman, nevjernik je. Ta osoba ima pravo komšiluka. O ovoj podjeli došao je hadis od Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame, ali ovaj hadis je slab, daif, ali njegovo značenje je zasigurno ispravno. Cijena braćo i poštovane sestre, mnogo je hadisa koji nam ukazuju na mjesto komšije i njegovo pravo koje mu je podario islam. Mi ćemo pokušati zbog skučenosti s vremenom spomenuti samo neki od njih. Tako ćemo naći u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao neće ući u džennet onaj od čijeg zla nije sigurna nije siguran njegov komšija Zamisli se dobro brate i poštovana sestro nad ovim hadisem. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasalleme, neće ući u džennet onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Zar čovjek, musliman, može biti, može mu biti zapriječeno sa nečim težim od toga da neće ući u džennet. Zato svako onaj ko čuje ovaj hadis trebao bi da pokuša na sve moguće načine da popravi svoje odnose sa komšijama. Također hadis koji je vjerodostojan od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao nije mu'min onaj ko zanoći sit a njegov komšija zanoći gladan a on to zna. Također naći ćemo u hadisu kojeg je prenio Ebu Hureyre od Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame da je jedne prilike rečeno Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame sljedeća, sljedeća stvar. Dobro poslušajte ovu stvar i neka svako pokuša da se izvaga naspram ovog hadisa Rečeno je Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallame jedne prilike ta i ta žena klanja noću, ona posti danju i još mnogo toga, mnogo, dobro, mnogo dobrih dijela radi. Ona također udjeljuje sadaku, ali ima jednu mahanu. Ona uznemirava svoje komšije svojim jezikom. Pa je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, poslušaj cijeni brate i poštovana sestro, kakav je bio odgovor Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame za ženu koja posti, koja klanja, koja udjeljuje sadaku, ali uznemirava svojim jezikom svoje komšije, pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, nema hajra u njoj, ona je od stanovnika džehennema. Pa su rekli Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallame ima također jedna žena koja ne klanja mnogo na fili, ona obavlja samo onu od namaza što joj je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, to jest farze. Udjeljuje od sadake nešto sasvim malo, ali ona ne uznemirava nikoga. Pa je rekao Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, ona je od stanovnika dženneta. Zato, cijenjeni brate i poštovana sestro, ako želiš da ideš putem koji vodi u džennet, onda popravi svoje odnose sa svojim komšijama i budi dobar naspram svojih komšija. Vidiš li, brate i cijenjena sestro, da je ulazak u vatru ili džennet vezan za međuljudske odnose? Zato neka svako postavi pitanje sebi. Kakav je naspram svojih komšija? Je li on taj koji uznemirava? Je li on taj koji ih odaljava od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri ili je suprotno tomi? Poslušaj, cijenni brate i poštovana sestro, sljedeći hadis koji i kako nedvosmisleno ukazuje na komšino pravo koje mu je darovao Islam. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed, a hadis je vjerodostojan od Mikdada ibn Esveda, da je rekao Božji poslanik sallallahu alihi wasallam jedne prilike svojim ashabima. Šta kažete vi o bludu, o prostituciji? Pa kažu ashabi, to je djelo koje je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala. To je djelo koje je zabranio njegov poslanik i ono je haram i zabranjeno sve do sudnjeg dana. Pa je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam da čovjek počini blud sa deset žena manje je nego da počini blud sa komšinom ženom. Pa nastavlja Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame odgajajući svoje ashabe pokazujući im koliko pravo komšija ima u islamu pa kaže a šta kažete o krađi? Pa kažu ashabi, to je djelo koje je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik i ono je haram i zabranjeno sve do sudnjega dana. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame da čovjek ukrade iz deset kuća manje je nego da ukrade iz komšine kući. Vidimo, čina braćo i poštovane sestre, da Islam nije samo zabranio uznemiravanje komšije, već nam je naredio da se lijepo ophodimo prema komšiji i da mu činimo dobročinstvo. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, neka lijepo postupa prema komšijama. Kada vidimo da je Islam naredio čovjeku da čini dobročinstvo naspram svojih komšija, neminovno se postavlja pitanje koji komšija je najpreći da mu čovjek čini dobročinstvo. Odgovor ćemo naći u hadisu kojeg je zabilježio imam Buharij od Aiše radijallahu ta'ala anha kaže rekla sam o Boži poslaniće ja imam dvojicu komšija pa kojem od njih da dam neki poklon ili hediju pa kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame onome koje je bliži kojim vratima. Također, kada pogledamo ovu tematiku s druge strane, to jest koliko zlo nosi sa sobom loš komšija, najbolje nam o tome govori to da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame osoba koja je najpotpunijeg ahlaka i morala, utjecala se Allahu subhanahu wa ta'ala od tog iskušenja. Pa tako ćemo naći u hadisu koji je dobar od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallame govorio o gospodaru ja ti se utječim od loše komšije. Također u hadisu koji je vjerodostojan od Nafja ibn El Harithi da je rekao Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, tri stvari čine sreću, ili tri stvari su od sreći, prostrana kuća, dobar komšija i ugodna jahalica. A u drugom hadisu, kojeg je zabilježio imam Ibn Hibban, a hadis je vjerodostojan, kao što je to kazao poznati hadijski ekspert Mohamed Nasrudin Albani, četiri stvari čine sreću, čedna i čestita supruga, prostrana kuća, dobar komšija i ugodna jahalica. Pa nastavlja Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, a četiri stvari su nesreća, loša supruga, tijesna kuća, loš komšija i neugodna jahalica. Također, u hadisu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je dobar, od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame jedne prilike obratio se svojim ashabima i kazao ko će uzeti od mene ove riječi da bi radio po njima ili podučio nekoga ko će raditi po njima pa je rekao Ebu Hureyre ja o Boži poslaniće dobro poslušaj cijenni brate i poštovana sestro ovaj hadis ti koji želiš da budeš najpobožniji čovjek na zemlji, ti koji želiš da budeš najbogatiji čovjek, ti koji želiš da budeš mu'min, ti koji želiš da budeš musliman, poslušaj sljedeće savjete kojima je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame savjetovao Ebu Hureyru. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, ostavi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, bit ćeš najpobožniji čovjek. Budi zadovoljan onim što ti je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, bit ćeš najbogatiji čovjek. Budi dobar prema svojim komšijama, bit ćeš mu'min. Voli ljudima ono što voliš i sebi, bit ćeš musliman. I nemoj se mnogo smijati, jer mnošto smijeha umrtljuje ljudsko srce. Nakon što smo spomenuli da kažemo dobar broj hadisa koji ukazuju na veliko pravo komšije, pokušat ćemo spomenuti neka od prava koja je Islam podario komšiji. Pa tako ćemo naći u jednom hadisu koji je po nekim islamskim učenjacima slab, a po nekima je dobar. Iz tog razloga nema smetnji da se spomeni stoji da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame upitao jedne prilike svoje ashabe, znate li šta su prava komšije? Pa je nastavio, ako zatraži od tebe pomoć, pomozi mu. Ako zatraži od tebe da mu daš nešto od novca u zajam, daj mu. Ako se razboli, da ga obiđeš. Ako umri, da odeš na njegovu dženazu. Ako postigne nešto dobro u životu, da odeš i da mu čestitaš, a ako ga zadesi neki musibet, da mu izraziš svoje saučišće. Također, mnoga su druga prava koja je Islam dao komšiji. Mi ćemo spomenuti neka od njih. Od prava komšije je i to da mu čovjek, komšija, ne viri i ne špijunira njegovu kuću, unutrašnjost njegove kući da ako se desi da pogriješi, a svi su ljudi griješni i svi ljudi griješi, da mu halali da čovjek sakrije neke loše osobine koje zna o svome komšiji, jer čovjek kada stanuje blizu nekog čovjeka, neminovno je da sazna o njemu neke loše stvari koji mnogi drugi muslimani ne znaju, zato čovjek treba da sakrije te njegove loše osobine, ne bi Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu prekriju njegove loše osobine. Također da čovjek pazi na komšin i metak. Mi smo spomenuli, kao što ste vidjeli, neka raznorazna prava komšiji. Sada ćemo pokušati da ta prava podijelimo u nekoliko vrsta, u nekoliko prava. Prvo pravo, općenito, kod komšije jeste da ga njegov komšija ne uznemirava. Ovaj pojam riječi ne uznemirava zaista je širok i podrazumijeva sve ono što smeta komšiji i sigurno je toga mnogo tako da ne možemo to nabrajati. Dokaz za ovo da čovjeku nije dozvoljeno da uznemirava svoga komšiju jeste u hadisu koji je vjerodostojan. Da je jedne prilike došao jedan od ashaba Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallame i požalio se na svoga komšiju. Pogledajmo kako je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame najbolji učitelj koji je ikada kročio ovom zemljom riješio ovaj spor između ove dvojice ashaba. Pa kaže ovom ashabu iznesi svoje stvari iz kuće na put. Pa je taj ashab i uradio to. Pa kada su ljudi prolazili pokraj tih stvari, pitali su tog čovjeka šta je razlog toga što iznosi svoje stvari na put. Pa je kazao da ima komšiju koji ga uznemirava, pa su počeli ljudi da donose Allahovo subhanahu wa ta'ala prokletstvo, da ga proklinju zbog tog njegovog lošeg djela. Pa taj čovjek koji je uznemiravao svoga komšiju kada je to čuo, odlazi Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame pa kaže, znaš li ovo Božiji poslaniće šta sam doživio od ljudi? Pa kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallam šta si doživio? Pa kaže oni Dovi Allahu subhanahu wa ta'ala protiv mene donosi Allahu prokljestvo na mene. Pa mu kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, Allah je te prokleo prije nego što su te prokleli ljudi. Pa je se pokajao zbog tog dijela, pa je obećao da neće više uznemiravati svoga komšiju, pa je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame komšiji koji je bio uznemiravan naredio da vrati svoje stvari u svoju kuću. Neko će se zapitati da li je samo to komšino pravo da ne bude uznemiravan. Daleko od toga ova vjera je mnogo potpunija da zabrani samo uznemiravanje komšije. Ova naša plemenita i lijepa vjera koju smo nažalost mnogo zapostavili otišla je mnogo dalje kada su u pitanju komšina prava pa ćemo naći tako ovu vjeru da naređuje dobročinstvo prema komšiji. Mnogo je hadisa koji govori o tome, neke smo mi već ispomenuli, ali spomenut ćemo još neke od njih u kojima se naređuje ili preporučuje dobročinstvo prema komšijama. U hadisu kojeg je zabilježio imam El Buharić od Ebu Zerra radijallahu ta'ala anhu, da mu je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao O Ebu Zerre, kada kuhaš čorbu ili varivo, dodaj malo vode kako bi mogao poslati svojim komšijama. Poslušaj, brate, kako poslanik sallallahu alihi wasallame daje lijepe smjernice svojim ashabima kako da izgradi svoje društvo. I pogledajte mudrosti Božijeg poslanika. Ne kaže dodajte mesa kako bi mogao odnijeti svome komšiji, jer svi smo mi škrti i teško je dodati mesa kako bi to dali svome komšiji, ali Božiji poslanik, sallallahu alihi wasallame, preporučuje nešto mnogo lakši. Kaže, dodaj malo vode, a svako ima vode, kako bi mogao odnijeti nešto variva i svome komšiji. Također hadis koji je vjerodostojan od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame jedne prilike kazao ženama, muslimankama, o muslimanke, o muslimanke, neka ne pocijenjuje i prezire komšinka komšinku, pa makar sa papkom ovci. Ovaj hadis može se pretumačiti obostrano. Što znači čovjek ne treba da se stidi da pošalje svome komšiji kako bi mu iskazao poštovanje, da mu pošalje nešto sitno, nešto bezvrijedno, nešto malo, pa makar to bilo u vrijednosti papka ovci. Također, s druge strane, komšija kojem bude ponuđena takva hedija, takav poklon, trebao bi da prihvati takav poklon. Neko će se možda zapitati da li je islam stao kod ove granici nakon što nam je naredio dobročinstvo, zabranio da uznemiravamo svoga komšiju, da li je to sve što islam nalaži kada je u pitanju pravo komšije. Ne, islam je također mnogo potpuniji i daje nam još bolje smjernice. Tako ćemo naći da je od prava komšije da čovjek osavuri i pretrpi njegove uvrijede. Ovo, ovo je sigurno jedan stepen koji je dostigla samo jedna mala skupina ljudi, a to su oni iskreni Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. Prenosi se od Hasana el Basrija da je kazao jedne prilike nije dobročinstvo prema komšiji da ga ne uznemiravaš, već je dobročinstvo da se strpiš kada te komšija uznemirava. To je pravo i potpuno dobročinstvo. Također se prenosi od poznatog islamskog učenjaka Ebu Leitha da je kazao potpuno dobročinstvo prema komšije u četiri stvari. Da ne žudiš za onim što ima komšija. Da ga braniš od ezijeta i da se strpiš kada te komšija uznemirava. Poslušaj, brate moj, kako ovaj islamski učenjak govori mudro, pa kaže da ne žudiš za onim što ima komšija. Koliko puta mi padamo na tom ispitu, koliko puta poželimo da imamo ono što ima komšija, a nažalost dosta puta naša bolesna srca ne samo da poželi da mi imamo ono što ima komšija, već mi poželimo da komšiji prestani ta Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. Također ovaj islamski učenjak kaže da ga braniš od ezijeta i uznemiravanja. Ovo nije obavezno da se podrazumijeva samo to da čovjek brani svoga komšiju od fizičkih napada, već ovaj pojam obuhvata i to da čovjek brani čast svoga komšije. Ako njegov komšija bude ogovaran i spominjan po onome što nema pri sebi, u njegovom prisustvu on će reagovati i staće, branit će čast svoga komši. I zadnju stvar koju je preporučio da se čovjek strpi na iskušenjima i uznemiravanjima od svoga komši. Također naći ćemo da je Islam otišao još mnogo dalje kada su u pitanju prava komši, pa ćemo vidjeti da je preporučio da se čuva komšina čast i komšin imetak. U dosta slučajeva to je razlog zato što je taj komšija čovjek musliman, a čovjek musliman treba da se ponaša naspram svih muslimana, a posebno naspram komšija po pravilu voli ljudima ono što voliš sebi. Nažalost, dosta puta ćemo naći da smo mi zapostavili savjete Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame koji je davao svome ummetu pa ćemo naći hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame gdje kaže La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li Zaista niko od vas neće biti potpunog imana sve dok ne bude volio svome bratu muslimanu ono što voli sebi. Zato, brate moj, ako želiš da upotpuniš svoj iman, postavi sebi jednu vagu, postavi sebi jedno pravilo, jedan parametar, a to je da li voliš ljudima ono što voliš sebi. Također, od dokaza da čovjek treba da čuva čast svoga komšiji i njegov imetak, pa makar taj čovjek i ne bio musliman, jeste hadis kojeg smo spomenuli na početku, hadis Mikdada ibn Esveda, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada je pitao o zinaluku, kazao da čovjek počini zinaluk, sa deset žena manje je nego da počini zinaluk sa ženom svoga komšiji. Pa kada je upitao o krađi, kazao je da čovjek ukrade iz deset kuća manje je nego da ukrade iz komšine kući. Ovo sve nedvosmisleno ukazuje na komšina prava kod svoga komšije i nedvosmisleno ukazuje na svetost njegove časti i njegovog imetka. الخوف والجوع قد هد القوى فغدوا وما لهم في بقاع الأرض أعوان Nakon što smo ukratko spomenuli neke argumente, neke hadise, kuranske ajete u kojima smo pokušali spomenuti pravo koje je Islam dao komšiji, nakon toga smo općenito spomenuli neka prava koja je Islam dao komšiji, pokušat ćemo u nastavku ovog našeg druženja da spomenemo neke stvari u kojima smo dosta puta zakazali kada su u pitanju prava komšiji. Nažalost, kažemo nažalost, muslimani su u velikoj mjeri zapostavili ovaj dio svoje vjeri, kao što su zapostavili i ostali dijelove Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, dosta puta ćemo naći da je se komšiluk, komšijski odnosi, da su se pretvorili u mržnju, nepoštovanje, prezir, bojkot, zavist, pa čak do te mjeri da dosta puta nesuglasice među komšijama budu riješene sa intervencijom policiji a sve to ukazuje koliko su se ljudi odaljili od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, koliko ne poznaju prava svojih komšija. Zato kažemo, pokušat ćemo spomenuti samo neki od stvari gdje smo svi zakazali. Zato svako od nas ko čuje ove stvari treba da se preispita da li pri sebi ima nešto od spomenutih stvari. Prva stvar koja je sigurno učestala kod nas jeste uznemiravanja komšija. Ovo, braćo moja, draga i ciljni sestre, obuhvata mnogo toga. Mi ćemo spomenuti samo primjera radi nekoliko stvari, a sigurno smo mi svi svjesni šta znači uznemiravanje komšije, šta ova, ovaj pojam i ova riječ obuhvata. Pa na primjer naći ćemo mnoge ljude da parkiraju svoja auta na mjestima gdje smeta njegovom komšiji. Dosta puta, nažalost, kažemo dosta puta, naći ćemo ljude da koriste priliku pa sade drveće ili voće blizu ograde svoga komšije pa da ta voćka poslije nanosi velike probleme tom komšiji. Također naći ćemo dosta puta da komšije jedni druge uznimiravaju puštanjem muzike ili možda paljenjem nekih stvari koje imaju neugodan miris, možda čak da ljudi bacaju smeće pred ulaz svoga komšije i mnogo drugih stvari koje smo kazali da ima ih mnogo, a mi ne možemo spomenuti sve od njih, ali dovoljno je kazati uznemiravanje komšije. Također stvar koja je zasigurno mnogo proširena kod nas, a to je zavist. Šta je to zavist? Da li smo se ikada upitali šta je zavist i da li, da li smo mi oboljali od te ružne bolesti, od zavisti? Zavist je da čovjek želi da nekome prestani neka Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. Ovo svojstvo sigurno da je ružno u svakom slučaju, a naročito kada je, da kažemo, zastupljeno u komšiluku između komšija a sigurno ćemo dosta puta naći da je ono prošireno u ženskim krugovima komšiluka. Također jedna stvar koja je, da kažemo, prisutna od propusta kada su u pitanju komšijska prava jeste omalovažavanje komšije i ismijavanje sa istim. Mnogo je, da kažemo, stvari koje bivaju razlogom da neko omalovažava svoga komšiju ili se ismijava njime. Pa ćemo vidjeti nekog da se ismijava sa izgledom svoga komšiji, sa njegovom stručnom spremom ili sa njegovim financijskim stanjem, sa njegovim siromaštvom. Ponekad razlog ismijavanja bude komšina kuća, njegova djeca, njegovo auto i mnogo toga. A poslušaj cijenni brate i poštovana sestro, kako Allah subhanahu wa ta'ala muslimanima daje smjernice kako da ostavi tu ružnu bolest, tu ružnu naviku. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن عسى أن يكن خيرا منهن U prijevodu značenja ovog kuranskog ajeta bi stajalo O vi koji vjerujete, Poslušajte kako Allah subhanahu wa ta'ala poziva ljude sa njihovim najljepšim imenom. Zar ima ljepšeg imena čovjeku osim da ga neko zovni o vjerniće? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala o vi koji vjerujete, nemojte se izrugivati jedni s drugima, nemojte omalovažavati jedni drugi. Možda oni ljudi s kojima se vi ismijajete, možda su bolji od vas pa Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja zbog opasnosti tog dijela, iako žene potpadaju pod ovaj izraz o vi koji vjerujete, ali zbog toga što je to mnogo prošireno kod žena, Allah subhanahu wa ta'ala njih spominje posebno pa kaže i neka žene ne ismijavaju i ne omalovažavaju jedne, jedne druge jer možda one s kojima se vi ismijajete i omalovažavate, možda su one bolje od vas. Također od stvari koje su zapostavljene kada je u pitanju komšino pravo jeste razotkrivanje komšinih tajni. Kao što smo kazali, čovjek kada boravi blizu nekog insana, kao njegov komšija, sigurno je da će saznati neke osobine tog čovjeka koje drugi ljudi ne znaju zato što se mnogo druži sa njim, zato što je u njegovom komšiluku. Zato čovjek treba da sakrije te osobine, da sakrije te osobine ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga sakrio njegove loše osobine na sudnjem danu. Također u stvari koje su zapostavljene, odnosno prava komšije koja su zapostavljena, jeste i to da ljudi odbijaju ljude od svojih komšija, a naročito ako su komšije trgovci, to sve radeći iz ovodunjalučkih razloga kako bi možda njihova roba prošla bolje na tržištu. Također ovo obuhvata kuđenje komšinih kćeri normalno, znači ako to ne zaslužuju, onome ko bi htio i ko je izrazio želju da oženi te žene koje je želio da ih zaprosi ili suprotno tome kuđenje komšini sinova kod onih ljudi koji su bili spremni da daju svoje kćeri tim osobama. S tim ovdje možemo koristi radi spomenuti da je čovjeku dozvoljeno, kao što kažu islamski učenjaci, jedna od situacija gdje je dozvoljen gibet koji je u osnovi zabranjeni haram jeste i to ako neko dođe čovjeku i zatraži od njega savjet, upita ga o nekoj osobi u smislu ako želi da se oženi nekom osobom ili žena ako želi da se uda za nekog čovjeka, osoba koja bude upitana o tome dozvoljeno mu je da kaže o toj osobi ako zna nešto loše. Također od stvari i prava komšije koja su zapostavljena jeste ugrožavanje njihovih prava i napadanje na njihovu imovinu. Zaista i ova stvar je mnogo raširena kod nas i pod nju potpadaju mnoge stvari. Kao na primjer dosta puta ćemo vidjeti da komšija čuva svoju stoku na komšinoj njivi, a njegov komšija prezire to i nije zadovoljan time ili jedna druga stvar koja je mnogo opasnija, a nažalost dosta puta čujemo da je proširena kod naših ljudi, a to je mijenjanje granica kada su u pitanju međe i kada su u pitanju granice, znači zemlji između komšija. Braćo moja draga, treba da znate da je mijenjanje granica jedan od velikih grijeha da je to stvar koja povlači za sobom Allahovo subhanahu wa ta'ala prokletstvo. A čovjeku vjerniku ne treba veće zastrašivanje osim da bude zastrašen Allahovim subhanahu wa ta'ala prokletstvom. Tako ćemo naći u hadisu koji je zabilježio ima muslim da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao Allah je prokleo onoga ko mijenja međe. Također da čovjek ukrade nešto od svoga komšije, uznemiravanje komšini djeci ili mnogo toga. Također, kada govorimo o uznemiravanju komšije, treba napomenuti jednu bitnu stvar, a to je da uznemiravanje komšije ne može biti nešto malo, da čovjek kaže ovo je nešto sitno, malo djelo i komšija se neće uvrijediti zbog njega u hadisu koji je vjerodostojan Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kaže ne može biti malo uznemiravanje komšije. Zato trebamo se paziti kada je u pitanju komšino pravo. Također jedna stvar koja je nažalost mnogo proširena kada je u pitanju nepoštovanje prava komšija jeste i to da čovjek ne podučava svoju djecu pravima komšiji, pa ćemo dosta puta biti svjedoci da djeca komšije uznemiravaju komšiluk i njihov otac dosta puta hladno gleda na sve to, dosta puta ne reaguje, pa čak suprotno tomi. Pa čak suprotno tomi, ako se komšije i požali na njegovu djecu, dosta puta staje na stranu svoje djeci. Braćo moja draga, treba da svojoj djeci od malena citiramo ove hadise o pravima komšije, kako bi naša djeca odrasla u tome, kako bi odmalena znala poštovati komšiju i kao takvi mogu biti poštovani. A ako ne budu poštovali prava komšije, sigurno neće biti poštovani. Kada govorimo, braćo moja draga, o odgoju djeci, trebamo spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da su djeca emanet koje Allah subhanahu wa ta'ala podario nama svima. I znajte, braćo moja draga, da je to emanet zbog kojeg ćemo biti sigurno pitani. To je stvar koja je nažalost i kako i tekako zapostavljena u muslimanskim krugovima. Znajte, braćo moja draga, da ćemo biti pitani za našu djecu. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, kullukum ra'in wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi. Zaista ste vi svi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Zato, o oče, o majko, znaj da ćeš biti pitan za svoga sina kojeg nisi odgojio onako kako to islam nalaži? Da li si u svome životu sproveo hadis Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame naređujte djeci da obavljaju namaz od sedam godina, a zbog namaza ih istucite u desetoj godini. Nažalost, naša omladina, naša omladina dosta puta doživi i 20. godinu, a ne zna proučiti bismile, a da ne govorimo da li redovno obavlja namaz. Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, nam preporučuje da našu djecu u desetoj godini istučemo zbog namaza. Zato, cijenjni brate i poštovana sestro, zapitaj se kako ćeš sutra pred Allahom subhanahu wa ta'ala položiti račun zbog svoje djeci. Da li si dozvoljavao da tvoja čerka nosi ono što nije u skladu sa šerijatom? Da li si dozvoljavao da tvoj sin odlazi i vraća se kad on hoće, da se vraća kasno u noć iz diskoteke, da li si se zapitao kako ćeš Allahu subhanahu wa ta'ala položiti račun za to? Da li si se zapitao kako ćeš sutra ljudima pogledati u oči kada ti kažu da je tvoja kćerka u drugom stanju? Prva stvar treba da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala, a druga stvar treba da se stidiš ljudi. Znajte cijena braćo i poštovane sestre da su djeca emanet, da su djeca emanet za koji ćemo biti pitani na sudnjem danu. Zato neka svaki otac neka svaki otac pripremi odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kako je odgojio svoju djecu. O oče, da li si se ikada zapitao kako ćeš Allahu subhanahu wa ta'ala položiti račun zbog tvoje čerke koja izlazi razgoličena. Siguran budi, siguran budi. Ne samo da će ona biti pitana, već i ti ćeš biti pitan zbog toga. Zar nemaš nimalo ljubomori? Zar nemaš nimalo ljubomori? Ashabi Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, su bili toliko ljubomorni. Ponekim ljudima to je pretjerivanje, ali nije pretjerivanje. Pojedini ashabi, kada bi njegova žena uzjašila na konja ili devu i kada bi sašla sa tog konja ili deve, zaklao bi tu devu kako nikada niko više ne bi uzjašio devu na kojem je jahala njegova žena. Braćo moja draga, kada je kazano Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallam to, Kazao je, zar se čudite Saadovoj ljubomori? Tako mi Allaha, ja sam ljubomorni od Sa'da, a Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomorni od mene. Zato, moj brate, postavi sebi pitanje gdje je tvoja ljubomora? Gdje je tvoja čerka koja svakodnevno izlazi razgoličena i svojim jeftinim tijelom zavodi muslimane? Da se vratimo i da privedemo ovo naše predavanje kraju od stvari koje su također zapostavljene kada je u pitanju pravo komšije jeste da čovjek ne iznajmljuje kuću onome s kime nisu zadovoljne njegove komšije. U hadisu kojeg je zabilježio Ibnu Mađe, a hadis je vjerodostojan od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu, kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ko ima ili posjeduje zemlju i želi da je proda, neka prvo ponudi tu zemlju svome komšiji. Također, od stvari koje su zapostavljene kada je u pitanju pravo komšije, jeste i to da se čovjek ne suosjeća sa svojim komšijom kada je u pitanju dobro ili zlo. Mnogo ćemo puta naći ljude da je njegov komšija gladan, ali on ne da mu ne želi pomoći, ali on ne zna stanje svoga komšije. Zato i te kako je poželjno da čovjek vodi evidenciju o svome komšiji, da se raspita o njegovom stanju. Također jedna stvar koja je zapostavljena, a i te kako ostavlja velikog traga na društvo, na komšiluk, jeste slanje poklona, slanje hedija komšijama, slanje hrani, stvar koja je itekako proširena, bila kod ashaba Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Tako ćemo naći hadis od Abdullaha ibn Amra ibn El Asa da je kazao jedne prilike kada je zaklao ovcu pitao je ljude jeste li išta odnijeli našim komšiji koji je židov. Jer kaže zaista sam čuo Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam da kaže nije prestao Džibril da mi oporučuje komšiju sve dok nisam pomislio da će biti jedan od nasljednika. Također stvar kojom ćemo i završiti ovo naše druženje jeste ostavljanje savjetovanja kada je u pitanju komšiluk. Nažalost, to je također stvar koja je i kako zapostavljena u našim krajevima, a to je da čovjek, cijena braću i poštovane sestre, treba da kada vidi neke prijestupe kod svoga komšije da ga na, najlepši način upozori na to. Jer kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame rezimirajući ovu našu vjeru u jednu rečenicu kaže dinun nasiha zaista je vjera savjet. I s druge strane, čovjek, musliman koji vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, trebao bi da takav lijep nasihat i savjet prihvati bratski, ne da ga prihvati kao takvu da želi čovjek da ga isprovocira ili da mu dokaže da je neko bolji musliman od nekog, već da svati to da taj čovjek želi svome komšiji hajr i želi da zajedno na ovom dunjaluku živi lijepo i da zajedno, ako Bog da, uspiju na ahiretu. I na kraju molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovoj našoj vjeri, da nas pomogni u ovim teškim vremenima, da nas učini od onih ljudi koji će Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru praktikovati u svakom njenom domenu i njenom pogledu i na kraju subhaneke Allahumma ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilaik أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون